Indi girýäs näme sujud eş şükür diýe. Seždäň ikinji edilýän görnüşi şükür. Otyrsyň bir ýerde ýa gezip barýaň näme buşluk, habar geldi. Näme diýip? Käbir ogluň boldy diýipdi. Biz ony buşlamyz a. Indi biz buşluklarymyzy üýtgetýäs. Düşündiňmi? Ýa käbir gezip ýörkä buşluk, habar gelýä. Näme köp kişi nämä garaşýa? Kakaň täze maşyn alypdyr diýe. Biz o zatlary buşlamyz a. Buşluk, habar geldi a. Falistinden ýewreýler çykypdyr mujahitler basypdyr ine biziň buşlugymyz şu bolmaly şu güne çenli näme musulmanlar dünýewi maddy bolan soňlar näme buşluga öwrenşdiler buşluk diýilse ogluň boldy ýa maşyn aldyň düşündiňmi ýada gölesi näme sygyr ekiz guzlapdyr ýada düýesi botlapdyr düşündiňmi indi biz o zatlar buşlamaz o zatlar biderek zat eken hemmä şärik zat eken. Indi mu'min musulmanyň buşlugy näleik bolmaly? Buşluk pylan ýerde metjit açylypdyr bolmaly. Musulman şony eşdende näme etmeli? Seždä gaýtmaly. Düşündiňmi? Kybla baksyn, bakmasyn, täret alsyn, almasyn. Näme buşluk? Näme diýlende pylan ýerde mu'min musulmanlara ezýet berýär. Näme? Bir kapyr ölüpdir diýmeli. Ana şu buşluk hasaplamaly. Näme etmeli musulman şuň galyp buşlukda geçsene seždä gaýtmaly şunlukdamy ýa pylan ýerde buşluk diýlende näme diýmeli Nur kasoý täze aýdym çykarypdyr kaseta çykarypdyr o bolmaly dal buşluk diýlende näme diýmeli biziňem milletimizde näme bir kary döräpdir şunuň Allaň kelamyny ýatlapdyr şu buşluk bolmaly şuň galy haýyr buşluklar gelende musulman Ýa-da ondan dufiat göterilen bolsa, näme ýany dufiat dep edilen bolsa, dep. Defa bar-a, defa. Türkmenler näme dertleň dep bolsun diýer-a. Asly şu arapça dep diýdigi, ýani defa bolsun, gitsin diýdigi. Ýöne biziň dilimizde näme f harp bolman üçin p diýerler. Düşündiňmi? Pyssypujurlyk diýer-a. Asly näme fyskufujur. Ýa-da näme kapyr diýer. Asly käfir ýa-da şopur diýerler. Asly näme? Şofýor. Näme bira näme mustahap, sünnet diýä näme bir adama bir nygmat gelse ew dufiat a ýa-da dep edilse anhu nikmetun bir azap ýa bir bela göterilen habar gelse ew buşşira ýa-da buşlansa bima ýesurruhu başga-da näme zat a şony begendirjek bolsa şuňalyk habar gelse en ýahirra sajiden diýä Ew yusarru bihi harra sajiden şukran lillahi tebaraka we teala. Ebi Bekra razyýallahu anhu näme diýýär, Pygamberimiz sallallahu aleýhi we selleme, Kana iza atahu, eger gelse oňa diýýär, emrun yasurruhu, ony bir begendirjek näme, hä, zat, ew yusarru bihi ýa-da begeniljek zat näme, habar gelse, buşluk gelse, göni sejdä gaýdardy diýýär, hä, Alla tebarak we teala şükür edip diýýär. Wa hukmuhu hukmu sujudit tilawa, hökmem näme? Ýagny sejde aýtda näme gerek bolsa buňada şo gerek. Düşündiňmi? Oňa näme gerek eken? Diňe şo esbaby tapylanda esbaby tapylmaklygy gerek eken. Ýekeje şerti bar eken. Ýagny sejde aýt geldimi, sejde etmeli. Näme sujudy şükür edenäm bir şükür bir begendiriji zat geldimi sejde etýäň. Täret kybla zadam näme hökman däl eken.